Well, good morning, everyone again. Еще раз доброе утро всем. Now, I'm sure you're very impressed with your maps that you've got this morning. Я уверен, что вам очень понравились ваши карты, которые вы получили только что. What is more impressive is that these are in color and you don't have to pay anything for them. Самое впечатляющее то, что они цветные и бесплатные. So uh, we're going to look at these a bit later. So мы на, с ними будем работать немножко позже. If we go back to the example that I gave you at the end of yesterday. Если мы вернемся к примеру, который я вам дал вчера вечером. As uh, got chalk. Nothing. Жень, мел обеспечишь нам? Yeah you need to write in a few minutes. Угу. Eugene. Okay. Has everybody had a chance to work on this example? У всех была возможность поработать над заданием? Yes. Yes? How did you find it? Ну и как вы нашли это? Трудно, нет? No, not, not difficult. Not difficult. Okay. Easy. Easy. Нет, совсем-совсем нет. Well, I also did this example this morning before breakfast. Я тоже сегодня перед завтраком занялся этим примером. So I've also got uh, my answers as well. И выписал свои ответы. So who would like to start and see which three cities we chose for this person? Кто хотел бы начать и рассказать, какие три города он выбрал для этой дамы? Who would like to volunteer first? Кто вызывается первым? Nobody? Никто? Easy task. Okay, then I must make the decision. Тогда я буду сам вызывать. okay, then we'll start right at the very end here. Instead of the beginning, we're going to start at the end. Э, Yes. С конца начнем, да. Ну, я выбрала Одессу, здесь э, Венера, The first choice is Odessa, where Venus on the descendant. Марокко, Рабат. Uh, the second choice is Morocco, uh, the city Rabat, where we have sun. Например, Литва, Латвия, опять снова Венера. And the third choice, uh, Lithuania or Latvia, Baltic republics, where we have Venus as well. Венера какая там? Venus on the on on the descendant Venus descendant line. Why why did you choose uh, Morocco? Почему Марокко? Там с сейчас because the sun descendant line goes for about exactly. Uh-huh. So partnerships is Sun on the descendant, Venus on the descendant, and Jupiter on the descendant. The line of Jupiter uh, is uh, always almost combined with the nearby there is Saturn. Uh, but in Morocco is the Sun on the descendant. Exactly for Rabat. А какие-нибудь другие линии есть там поблизости? Uranus on, Uranus I see. Uranus on the IC. Do you, do you think the combination of Sun and Uranus is good for a long-lasting relationship? Как вы думаете, для долгих длительных отношений хорошо сочетание Солнца и Урана на IC? Although the Sun is on the descendant, with. You didn't mention that it would be long-lasting relationships. Платить had problems in relationships. And я ему говорю, что Дэвид не давал задания, что это должны быть длительные отношения. Он говорил... If, if и, разумеется, у клиента нужно узнавать, какого типа как, о каком типе отношений э, идет речь. Если действительно она хочет просто получить удовольствие, то сочетание Солнца с Ураном может сработать. Но если говорить о... А, э, угу. Yes, she agreed that Uranus on IC would give uh, instability. And, yeah, if, if she's looking for lots of different partners, then that would be okay. Если она ищет много разнообразных партнеров, то тогда это будет хорошее место. But for stability, Но для стабильности Уран не годится. And, and you said the first choice was uh, Lithuania or Baltics? Uh, the first choice was Odessa. Yes, I've got this one here. Odessa, uh -huh. Rabat. And the third church was Lithuania, yeah. Lithuania. Lithuania. Lithuania. And here we've got Venus on the descendant. Рядом с Литвой проходит Венера на десценденте. Did you look for any crossings? Вы смотрели на пересечения на этой широте какие-нибудь? А Нептун? Нет, пересечение по широте мы смотрим. I can see one crossing for Odessa. Я, э, Дэвид говорит, он видит одно пересечение для Одессы. Which one? Which one? Uh -huh. Can anybody find a crossing on the line of latitude for Odessa? Кто-нибудь для Одессы нашел? Do you mean Pluto? You mean Pluto on like IC? With? С чем пересекается Плутон? Correct. Плутон на ИЦ, Юпитер на Десценденте пересекается на широте... Вы сказали Плуто. Нет? Мун? Мун? Луна на ИЦ и Юпитер на, на Десценденте. Correct. Can everybody see that crossing? Все видят это пересечение? the moon I see is about 4 degrees east longitude. Луна на яйце, yeah, да. Луна на яйце э, около 4 градусов э, восточной долготы. Смотрите сверху линия по шкале. Плутон рядом, Луна немножко левее. And the Jupiter descendant line crosses this moon line in France. И линия Юпитера на десценденте пересекает линию Луны на ИЦ во Франции. This is on the line of latitude for Но это на той же широте происходит, что и Одесса. А Плутон немножко на другой широте уже получается. The Pluto is higher up with the Jupiter. А Плутон немножко выше. It's more than one degree. Там орбис больше уже градуса получается. So what do you think of this combination here? Venus descendant, Moon, Jupiter crossing. Perfect. Как вы думаете, какое это сочетание? Венера на, на десценденте, Луна на яйце и Юпитер на десценденте для длительных отношений. Супер. Very good place. Очень хорошее место. This is, this is one I wrote down on my list. Я тоже выбрал этот город. I wrote this down here as well. Yeah. This seems to be a happy town for marriage. Did we see any crossings at Rabat? Какие-нибудь пересечения на широте Рабата есть? Марокко, Рабат. Какие пересечения? Mercury on IC. Сколько градусов? А, это многовато, наверное. Да, да, говорили. Восемь это по долготе, а по широте один градус. Для пересечения что Луна на десценденте и Солнце. Moon on descendant and Sun on uh, I see. Moon on the descendant, Sun on the. In Canada, the crossing is in Canada on the latitude. Moon descendant. Вот это, да? Вот, вот она. С Атланты, вот она, за пересечение. Ага. Нет, да, я увидела. Угу. Here it is, David. I'm gonna cheat now. Moon descendant. Yes. And sun on the icy. The crossing is here. А мне кажется, что там больше... Сейчас посмотрим. Can you see? Yeah. We've Here. got? We've got sun, sun. and sea and moon descendant. Mm-hmm. So we've got sun, moon, descendant. Moon on the descendant. Uh, we have sun, sun, sun and sea. Там немножко сложно увидеть, э, больше одного градуса Орбис или нет. Такое ощущение, что немножко больше. Сейчас он проверит по компьютеру. I should check on the computer in a minute. Пару градусов там, по-моему. are there any other crossings that you can see on this line? Еще на этой линии вы нашли какие-нибудь пересечения? На широте Рабата. Мгм. Okay, we'll, we'll just write this one for the moment and I'll check that one out. Which one? I've just left this one crossing at the moment. Ага. And what about Lithuania? Посмотрите на широте Литвы, какие там пересечения. Thank you. М-м. Нептун, а это... Нептун он IC и Uranus он Ascendant. Ну, самое близкое, наверное, то... Ну да, да. Да. На юге, на юге Литвы это получается. Да. Ну а там еще есть одно возле Черкасского океана. Будет тоже Нептун на Несценденте и... И Венера с МЦ. Да, и Венера с МЦ с ним пересекается. Тоже южнее это как-то все. Что? Получается, самая граница Беларуси и Литвы. Да. Горбище. on the southern border of Lithuania, there's a crossing of Venus on MC and uh, Mercury on the Descendant. Yes. And that's it. And there is one more, but it's difficult to see whether it's in orb or no. Mm-hmm. It's it's here, Mercury and I see, and Moon on the Ascendant, I guess. And also Neptune and Uranus I'm just going to seem to be close. Check out Morocco first. in uh, Solar Maps program. Ваша фамилия? the latitude for Rabat is uh, 34 degrees north and sea. Он проверял, уточнял э, э, пример с Рабатом. С, э, широта Рабата 34 градуса, 2 минуты северной широты. Now, what I've got with solar maps, I've got a list of all the crossings in latitude order. Программа Solar Maps дает вам перечень всех пересечений на этой широте, всех возможных пересечений на этой широте. So I start at 33 to 34. The sun and the moon is a crossing. Действительно, Солнце с Луной это на единственное пересечение в орбите это действительно Солнце и Луна. Солнце на МЦ, Луна на десценденте. So Это правильно. Uh, what's the capital of Lithuania? Is that Vilnius? Oh, well, the fact is that the crossings are not where the capital is, Vilnius, but on the southern border of Lithuania and Belarusia. You see? So it's not the So capital. it's 54. We just have to see how big. What you'll find on the northern latitudes, there tends to be many crossings. А На северных широтах бывает обычно много пересечений. Look, here is. So the board from Li- Lithuania starts from 53-52 Литва начинается с 52-53 широты, and the north part of Lithuania is 5624. И северная граница Литвы это 5624. So at 6 At 53 degrees we've got uh, Pluto on the IC and Saturn on the descendant. На 53 широте у нас Плутон на IC и Сатурн на десценденте пересекаются. The Pluto IC is about 6 degrees east uh, longitude. А, по вертикали Плутона и Ц вы можете найти на шестой э, восточной долготе. И ищите его пересечение Сатурном The Saturn, uh, on the descendant, descendant line crosses the Pluto line. Сатурн на десценденте пересекает эту линию Плутона, не Хамбург. The north part of Germany crosses. Uh, на севере Германии. And this is right at the bottom of Lithuania. И это широта южной границы Литвы как раз. The next crossing Следующее пересечение на этой широте Солнца на МЦ and Uranus on the descendant. и Уран на десценденте. Here it is. This is on the line of latitude for Lithuania. На широте Uranus on descendant. Yes. Here. The Uranus is on the descendant here, crosses here, And it's on the line of latitude for Lithuania. Oh, here. Uh-huh. Yes. Can everybody see that sun mid-heaven Uranus descending? Все увидели это пересечение? Солнце на МЦ, Уран на Десценденте. Пересекаются где-то в Канаде они. Все обратили внимание, да? Пересечение на, точно на широте тоже южной границы Литвы. Не важно, где само пересечение, важно, что широта совпадает с Литвой. Yes. The next one is uh, Uranus on the IC and Neptune, sorry, that's Neptune on the IC and Uranus on the ascendant. Следующее пересечение, попадающее на эти широты, это Нептун на ИЦ и Уран на асценденте. Neptune on the IC. Уран на асценденте. Они пересекаются где-то э, между около Свердловска. Ниже немножко. И западнее. Ага, все. Нашли? Смотрите, на Урале 59-я долгота, где-то Нептун на ИЦ проходит вертикальная линия и пересекается с Ураном на асценденте на широте Литвы. Now we have uh, Линейка. По линейке. uh, Saturn on Следующая линия, следующее пересечение Сатурна на МЦ и Нептун на десценденте. Так. Сатурн на МЦ. Где-то на 50-й западной долготе линия вертикальная. И в Атлантическом океане она пересекается с Нептуном на десценденте. С Нептуном на десценденте красные. The next one is the moon on the IC with Saturn on the descendant. Следующее пересечение Луна на Moon on IC. Where is it? Ага. Следующее пересечение на этой широте Луна на IC и Сатурн на десценденте. Thank you. Луна на ИЦ – это четвертая восточная долгота примерно, вертикальная линия. Сатурном на десценденте. Нашли это пересечение? Нет? Кто не нашел? Не, это год. Okay. The next one is Uranus on the mid-heaven with Neptune on the ascendant. Uranus on <laughs> where it is? Uranus and Neptune on the ascendant. Yeah, here it is. Следующее пересечение Там за, за Камчаткой Уран на МЦ и Нептун на Асценденте. Нашли? Уран на МЦ самая восточная верти... линия вертикальная. С Нептуном на асценденте. бурная жизнь у меня там. Мы проводим... Мы, проводим, мы смотрим на Литву, какие пересечения находятся на этой широте, на широте Литвы. Да, по-моему, да. This one we just found. Yeah. The next one is Mars on the IC and Pluto on the descendant. Следующая линия Марс на, следующее пересечение Марс на ИЦ и Плутон на десценденте. Where it is? Mars I see and Pluto descendant. Марс на ИЦ и Плутон на десценденте. в Атлантическом океане пересекаются. Март на С – это 51-я, по-моему, что-то в этом роде, западная долгота. Что? С Плутоном на десценденте. Мы Сатурн смотрели там. А можно еще сравнение переспросить, вот когда где написано Венера на МЦ, и второе, это линия или это тоже пересечение? Вот Где? Все, что касается Москвы. Линия только Венера на МЦ. Венера на МЦ. Дошла. Венера, наверху линия Венера. That was not crossing. That was the line, no? This is the line. What линия, What линия. А это не знаю, что. Это, наверное, к прошлому примеру какому-то относилось. So the next one is Uranus on the descendant and Pluto on the descendant. Еще одно пересечение на этой же широте Уран на десценденте и Плутон на десценденте. Извините, он ошибся. Нептун на десценденте и Плутон на десценденте. Угу. Угу. You find as many crossings at that point. Только какие планеты встречаются, когда не записаны. Он, да, в данном случае он выписывает влияние планет, чтобы было нагляднее. The question was, if we are looking for the crossing, it, it has no difference where, wh- which lines are crossing, because you are listing only the planets. Correct. Да, главное влияние планет. С Плутоном на десценденте же. The next one after this Neptune descendant, Pluto descendant, is Mercury on the midheaven with Mars on the descendant. Следующее пересечение Меркурий на МЦ с Марсом на десценденте. Descendant, Mars descendant, oh, Mars descendant. This is a tricky one to find. Yeah. for the more on the other side. Mm-hmm. How also we find it. The second one up. Second one next. Yeah. It's not possible to find without a computer. Mm. Never non see. Net is it, yeah. Нет, one there. Yeah. This one. This one? Mars, you said. Yeah, it carries on here. Crosses. Mm -hmm. Итак, Меркурий на МЦ и Марс на десценденте. Эту линию найти сложно, если вы не, не сделаете, э, не сложите ее в круг, карта. Что посмотреть? Сейчас а, мы разберем этот пример, а потом следующие варианты, конечно, будем разбирать. Да, значит, у всех будем разбирать. So the next one is Saturn on the mid and Pluto descendant. Следующий Сатурн на МЦ и Плуто, Плутон на десценденте. Didn't we list it already? We have Yeah, it was the same. I think that was a different one. I guess it was the same. Here it is. Don't you think it's enough? Yeah, well, <laughs> for, for example. That was Pluto. Litva. That was Pluto IC, Saturn descendant. This one is Saturn with heaven mm. and Pluto descendant. Okay. So there's two Saturn Pluto crossings. два, два, дважды влияние Сатурна и Плутона. Первое у нас пересечение было Сатурна на десценденте и Плутон на ИЦ, и сейчас мы написали Сатурн на МЦ и Плутон на десценденте. Есть еще два пересечения, и все. The first one is Mars on the IC and Neptune on the descendant. Первое это Марс на и С, и Нептун на десценденте пересекаются. It was, it's the same. Yeah, it's the same part again. Uh -huh. And the last one is Uranus on the IC. И последнее Уран на ИЦ. With все. С Юпитером на десценденте. И Юпитер на десценденте. Уран на ИЦ. Угу. А, Now you can see we've got 1, 11 crossings for the country of Lithuania. Итак, у нас на Литву получилось 11 пересечений. Now the reason for that is that we use a range of 3 degrees. А почему так много? Еще и потому, что мы брали 3 градуса широты э, разницу. На, на, не на город смотрели, а на всю страну. So what you would try to do is narrow it down to a location. Что э, нужно делать в работе реально, это сужать э, масштаб до какого-то определенного места. Тогда некоторые из этих пересечений исключатся. So in this case, we would have to choose a location by looking in an atlas. В этом случае мы выбирали бы место, смотря в атлас географический. And find the best you can from the crossings и отыскивая самое подходящее э, по сравнивая э, то или иное место с пересечениями. Но избежать некоторых из этих э, негативных влияний будет не так уж легко. So this would seem to suggest that yes, Lithuania is good for partnerships. Поэтому а, ответ, наверное, будет такой: да, Литва хороша для завязывания партнерских отношений, для партнерских отношений вообще. Но партнерские отношения не будут такими легкими и простыми, как в Одессе. Но это может быть возможностью. So it's very good. Thank you. Sorry. Это было очень спасибо, хорошо. It's not the question, it's the proposal to, to look for Phoenix, Arizona. Okay, so I think your answers were very good. This one, Odessa is excellent. А ваши ответы были очень хорошими. Одесса просто превосходно, м, превосходное and место. Lithuania was also good. The Morocco one, well, I probably should have said А, Литва тоже достаточно хороший ответ. Что касается Марокко, наверное, мне нужно было подчеркнуть вчера, что мы ищем э, долговременные отношения, а не просто отношения. Did anybody else? We have a question, David, We have a question, okay. Mm-hmm. Я вот, знаете, хотела Вот я это место э, правильно э, солнце на десценденте пересекается Венера. Так это- She, she proposed to look for this place. That was her choice. Where Sun and Venus on the descendant are crossing. Yeah, Yeah. but there's a lot of energy here. There's too many planets. Is it that? No, it's just, you got here, you got Neptune here. Но здесь же, в этом месте, у вас влияние Нептуна, например, да, Уран. это слишком много, там слишком много всякого разного напряжения. Я хотел бы спросить, кто-нибудь еще Одессу выбрал в качестве места назначения? Here, there. Еще кто-нибудь? No. So we've got our Some of them look for War Warsaw. Okay, we'll come into that. We'll put Warsaw for. Uh, uh we'll look Odessa for. Итак, у Одессы 4 приверженца. Кто-то говорил Варшава, да? We can see it, but it has Uranus on the descendant nearby somehow. She says so, I don't know, I didn't check. Warsaw. The Warsaw is exact под э, Вильнюс Лайн, yeah. Варшава точно на линии Венерном десценденте практически находится, да? А где там Уран, вы говорите? Что-что-что? Каких? Уран и чего? Which, which line did she say? She said Uranus on descendant and I can't see where. No, Uranus on the ascendant is a long It's way. crossing with someone. Maybe it's crossing Sun on MC. So we've got Warsaw here. Итак, у нас следующий вариант Варшава. This is also on my list Я тоже выбрал Варшаву сегодня утром. And also have Phoenix. Yeah, I'll come to Phoenix in a moment. К Фениксу мы попозже сейчас обратимся. Uh, I've got two crossings for Warsaw. Два пересечения на широте Варшавы я нашел. The first one, can anybody see a crossing? Все видят пересечение? Mercury on ice. On Mercury and Moon. Correct. Правильно. That is Mercury on the IC Меркурий на ИЦ with с Луной uh, Moon on the ascendant. на асценденте. And Venus on IC and Mercury on the descendant. На, И- на МЦ Venus on MC. And Mercury on the descendant. I've got that as well. So what would you think of that as a location? Как вы думаете, каково это место? Good? It's also, it's also good. Очень хорошее. For making relationships Yes, is good. yes. Ah, Общение, интеллектуальная близость. It could be also intellectual a lot uh, of communication. communications. Yeah. How many people chose Warsaw? <laughs> What's I, it? I, I didn't hear what did you say. How many people chose? А, как много... э, кто из вас выбрал Варшаву? One, What? two. Two. Okay. <laughs> So now we've got somebody said to me Phoenix. Кто-то говорил Phoenix. Аризона, Соединенные Штаты. Maybe uh, what lines are in Phoenix? Соединенные Штаты, юг, Аризона. А он здесь вообще есть на этом? Венер на асценденте. Венус on the ascendant. Which part of Phoenix? Which part of Phoenix? Yes. Because the Neptune line Neptune is far away, no? Uh, the Neptune is just the Neptune has an orb just before the Venus line. 8 degrees. The Neptune is 8 degrees. So we have to measure 120 to 112. 112 is about here. I don't think it's... it's far away, no? Well, There's 110. 112 is here. Right on it's, It's just left the Phoenix. Uh-huh. Which, uh, like, Там линия Нептуна на МЦ проходит как раз в орбисе 8 градусов точно. То есть это на, на грани такое. Which location in, uh, Arizona? Может быть, какое-нибудь еще другое место в Аризоне? Санта-Фе? А чем Нептун чем обманут? Обманут. Наоборот. Нептун не считается благоприятным влиянием. Наоборот, светское окружение. Феникс. Ну, Богем. может быть, не на, не на пользу может пойти богемная тусовка. In, in Phoenix, the, Nep Phoenix, the Neptune line is 7 degrees and 45 minutes. То есть э, в Фениксе непосредственно Нептун еще в Орбисе 7 градусов 45 минут. Maybe a little bit up. Клаузе Тула Вегас. Нептун это вертикаль, Нептун на МЦ это вертикальная линия. Could Санта Фе? Fe, no? Closer to Santa Fe. Hermosillo. это уже Мексика, наверное, да? You could choose Tucson in Arizona. Where is Tucson? Tucson, Arizona is uh, 110 degrees 55 west. It's to the right of Phoenix. In, in, we don't have it on No, this it's not map. on this map, but it is to the right of Phoenix and it's away from Можно отправить не в Феникс, а в Тусон, в Аризону. Он немножко правее находится, у нас на картах нету, к сожалению, его не обозначен. А почему выше? Потому что And we also have the crossing Sun MC with Moon on the descendant on the latitude. Нет, уже как-то высоко Это ты в Лас-Вегас ее отправляешь в таком случае. I would say Santa Fe. Between Santa Fe and Tucson, probably, somewhere there. Santa Fe? Yeah. Well, look at Santa Fe. Santa Fe is in New Mexico. 35 degrees. 35 degrees of what? Latitude. Санта-Фе проверяем на 35 широте. Никаких пересечений на этой широте нет. Санта-Фе будет тоже хорошо, потому что линия Венеры близкая, никаких пересечений на этой широте противодействующих нет. Но это не выше, на другой немножко широте, это выше. The, the, the location I chose around here was El Paso. Я выбрал, говорит Дэвид, Эль-Пасо. Uh, южнее Санта-Фе на той же карте. And the reason I chose uh, El Paso is because of the crossings. Почему я выбрала Аль-Пасо? Потому из-за пересечений. Uh, at El Paso, there's no crossings. There's no crossing, so you could choose Santa Fe or El Paso. В Эль-Пасо тоже нет никаких пересечений, ничто не мешает Венере на десценденте, э, На Асценденте, простите. Так что можно выбирать между Санта-Фе и Эль-Пасо. Поскольку лучше, чтобы не было пересечений, э, нежели негативные пересечения. And the sec, uh, another choice, Turkey. Turkey, Turkey, Ankara. Ankara. Угу. Анкара, да. Yes. Turkey. That would be okay. Are there any crossings at Ankara? Так, линия Венеры на десценденте там проходит. Давайте посмотрим, какие пересечения наши России Анкары. Анкара. Анкара. Ankara is at uh, 3956 norm. Анкара 39 градусов 36 56 минут северной широты. Давайте посмотрим, какие пересечения на этой широте у нас есть. Not much. Mm -mm. Это ниже. По-моему, да. Сейчас посмотрим, сейчас он скажет. Нептун на МЦ. Я вот вижу. И, и непонятно, что там. Одно пересечение. И Марс. Нептун с Марсом у меня получается. Is it Neptune with Mars? or I've got No? Neptune on the mid-heaven Yeah. with Saturn on the ascendant. Нептун на МЦ, с Сатурном на, асцен- на Ascendant. That's this Neptune Saturn? line. Yeah, and that's this a- Saturn line. Ага. This is not so easy to follow. Yeah, I just... It Нептун на МЦ с Сатурном на Асценденте. That's not good. crosses at Reno. Угу. So that's Neptune. Как вы думаете, это хорошее пересечение для now? <laughs> So Давайте на другое место в Турции посмотрим. Другое место в Турции, Иордания. Истанбул. Uh, where is Istanbul? Istanbul. Yeah, I'll, I'll find the last two. Istanbul is 41 degrees and 1. Istanbul is always better. Are there any crossings at 41 degrees latitude? Давайте смотрим, на 41 широте есть какие-нибудь пересечения? Doesn't seem so. Well, we're going to have the same crossing here. This Neptune and Saturn. But it's w- out of the orb. Oh, sorry, yeah, it's after the orbs. You're right, correct. I've got no crossings. Никаких пересечений на, с- на Стамбул. So you would say that Так что, and, and also Jordania would be the same. where? I- Jordania or Israel, the same line Hmm. to the south. Sure. Jordan, we've got to make sure it doesn't come near to this uh, Mars line. No, it doesn't look like. Saudi Arabia. Да, в Саудовской Аравии, по-моему, очень даже неплохо. и- Jordan Иордания в орбисе с линией Сатурна на десценденте, он говорит. What about Saudi Arabia? Yeah, we could have a look. Mm -hmm. Riyadh, for example. Mm -hmm. Сейчас посмотрим. Уран на десценденте, вы говорите? Пересечение там? Сейчас я не, не вижу. Уран на десценденте и Меркурий. Сейчас посмотрим. Но это совсем южнее, а можно же на север Саудовской Аравии. Кувейт. Probably. Kuwait is near to the Neptune line, is it? Is it? No. It's not near. Well, I've got Riyadh, uh, one crossing in Saudi Arabia, Mercury and Uranus. uh, Riyadh. Where is We don't have Riyadh We here. don't have Riyadh on this map. Okay. Which crossing? That's Moon and Mercury. Moon and Mercury is okay. Yeah. And where is it? Moon on is IC? That's the Moon on the MC and Mercury ascendant. Риад в Саудовской Аравии посмотрел Дэвид, и там одно пересечение на этой широте, Луна на МЦ и Меркурий на асценденте. And also another suggestion is Oslo, Canada. Oslo. That's near to the Pluto. That's on the Pluto line, Oslo. Осло рядом с линией Плутона. It's on the Venus, and the Pluto IC is also near to Oslo. Maybe it's a good thing for relationships. Could be very passionate and intensive relationships. Отношения могут быть слишком страстными и интенсивными. Could be a lot of jealousy involved as well. А много ревности, к примеру. Anybody got other suggestions about locations on this Venus descendant line? Еще какие-нибудь предложения есть у вас по линии Венеры-десцендент? Can everybody understand why I chose Istan- Istanbul in preference to Ankara? Все поняли, почему вы выбрали Стамбул, а не Анкару для Турции? In, An- in Istanbul there's no crossings. Потому что в Стамбуле нет пересечений, In Ankara there's the Saturn-Neptune crossing. а в Анкаре пересечение Сатурна с Нептуном. So what you're doing, you're using these crossings to fine-tune places on this line. Что мы делаем? Мы отыскиваем пересечение на шароте, чтобы сделать тонкую настройку, да, и понять, какие, какое место вдоль линии нас больше устраивает. Итак, первое, что мы делаем, это мы отыскиваем линию. А затем смотрим на пересечение, чтобы вдоль этой линии лучшее место отыскать. Итак, у кого-нибудь еще есть э, предложения о других местах вдоль линии Венерной Десценденции? What? They say that it's enough for him. Yes. <laughs> Isn't it? Предложение есть. Ну, говори. Почему? Другие варианты. Саду Скарами мы уже посмотрели. Там тоже все в порядке. Другие ну, варианты говорим вообще? Если есть, да, говори. Да, Как, какой? Мне интересно, почему выпала точка рассмотрения, где Венера пересекает, э, ну, пересекается с Венерой на МЦ? Какая точка? Гренландия, что ли? В Гренландии отправить отношения завязывать? Ну, <laughs> Окей. Там еще регистратура, понятно. У меня другое предложение. А, как вариант, Может посмотреть что-нибудь между э, Фарго и Миннеаполисом. In between Fargo and Minneapolis. I just want to make one more comment about this Venus descendant line. А сейчас рассмотрим у Дэвида один комментарий по поводу линии Венеры на десценденте. I chose I chose the Crimea. Я выбрал Крым. К примеру, Симферополь. This is exactly on the Jupiter-Pluto crossing. А, точно на пересечении Юпитера с Плутоном. And this crossing is at 44.52. На 44, 44 э, градуса 52 минуты северной широты. Pluto on the IC. Плутон на ИЦ. With Jupiter on the descendant. С Юпитером на десценденте. And you remember yesterday I said Jupiter and Pluto is one of the best planetary combinations to have. И как мы помним, вчера я говорил, что сочетание Юпитера с Плутоном это одно из самых лучших сочетаний, которое может быть. So, so when we combine that with the Venus descendant line, Когда мы его совмещаем с линией Венеры на Десценденте, she could be very fortunate in meeting a partner in the Crimea. А, это означает, что очень большая удача ждет эту даму в э, партнерстве. И Крым именно такое место. Особенно в Симферополе, где это э, пересечение точно попадает на его штату. Все. <laughs> it's a good way for her to go for vacation to Crimea through, through Odessa to Yeah. Simferopol. Definitely. <laughs> да, абсолютно точно. Does she speak Russian, Roma asks. So, we'll finish with the Venus descendant line now. Итак, мы покончили с линией Венеры на Десценденте. We'll look at other lines. Давайте посмотрим, какие другие линии могут нам помочь. А. Рома предлагал еще Миннеаполис посмотреть. Э, can you please give your reason for Minneapolis? Как, по, по каким причинам ты, вы рекомендуете этот город? Ну, это как бы ближе к классическому варианту, может быть. А, причина, что то же самое, то, то же пересечение Плутона с Юпитером This, the same latitude of Jupiter and Pluto crossing. Uh, but what are the lines? Какие линии там неподалеку? Венера Venus and Mercury on MC. Mercury on MC. Maybe the Uranus is nearby as well. Посмотрим, Уран там не близко ли? It would be the sudden happiness, you know, with Uranus. <laughs> it's within Orb. It looks like it's within Trying Orb. to chat out. Uh, Minneapolis. No, I've got the wrong side. It's near the... Нет, я не могу даже Фарго на лучше даже. Maybe Fargo would be better. А где Fargo? Повыше. Угу. Да, на линии Меркурия, да? Maybe Fargo would be right on the Mercury line. Minneapolis is five degrees away from the Uranus descendant. Okay, Fargo. So that's probably with the Uranus on the descendant, it's probably going to be very changeable relationship. С Ураном на десценденте отношения могут быть очень переменчивыми. Там в орбисе Миннеаполиса он в пяти градусов от линии Урана до Асценденте. Это кривая линия. But maybe we can find somewhere else near... Фарго. Where, where's that? Fargo. Where's Minneapolis Securities? Fargo. Oh, okay. Угу. Мы смотрим на город Фарго. На линии Меркурий на МЦ. Это Штаты. This, this is 7 degrees and 58. That is nearly 8 degrees old. Okay, 758, it's okay. Mm. No? surroundings of Fargo. <laughs> okay. Там получается 7 градусов 58 минут Орбис. С ураном тем же. I found one place. Да. Winnipeg. I found a place that was uh, Albuquerque, New Mexico. Я э, нашел, Дэвид нашел место в Нью-Мексико. На линии Венера Асцендента, Альбакоки, по-моему, он uh, называется. и на линии Солнца МЦ и Луна Десцендент на, на широте пересечения. So we got three, we got Santa Fe, El Paso and Albuquerque in, in New Mexico. Итак, в Нью-Мексико три города Санта-Фе, Эль-Пасо и Альпакоки э, годятся для нее. So are there any other Venus It's a rich lines? choice for this lady. Well, any of these ones we've chosen, we could have, we could have, uh, Well, they were, we had Tucson, we had Santa Fe, El Paso, uh, Albuquerque. Any of those would be okay for Любой из этих городов, Тусон, Санта-Фе, Эль-Пасо, Альбакоки будут, будут хороши для нее. Ой. So, are there any other locations that you can find? Какие-нибудь еще места вы можете найти? I've just found that uh, there's a Jupiter-Pluto crossing at 49 degrees latitude. 49. Я смотрю на широту пересечения Юпитера э, с э, Плутоном на 49-ю широту. Это неподалеку от Киева. Посмотрим Украину тоже. Мне кажется, она в орбисе. Did anybody look at the Venus mid line? Кто-нибудь смотрел на линии Венера МЦ? Yes. Not really much possibilities, huh? Ну, не очень много возможностей там вы нашли, да? Очень мало, правда. Not enough uh, s- cities That's on right. this town. Like, on like I this, said yeah. yesterday, sometimes you find uh, locations going through the ocean. What about Venus on the ice sheet? То, что насчет Венеры на ИЦ? Кто-нибудь смотрел? Japan. Что? Somewhere in Japan. Somewhere in Japan, yeah. Could be Sapporo. Uh-huh, the north part. Mm-hmm. С Владивостоком там рядом же Сатурн и Марс. Куда уж туда? I checked if the Mars is in orb. Sapporo, Sapporo yeah, there's, it's a long way from the Mars. Охотск as well in Russia. Охотск. So, that. Oh yes. That's also possible. This place in Japan that you've mentioned, Это место в Японии, о котором вы упомянули, Саппоро. Как раз на линии пересечения Юпитера и Плутона, на широте пересечения. So it's perfect? Yeah. Замечательно. Он вне орбиса Марса, так что все нормально. Вне орбиса Саппора. And then we got this place. There's going to be lots of crossings here. Because it's 59. На широте Охотска наверняка будет много пересечений. Did anybody looking in Australia? there is Neptune line there. What's the reason to see? So if you look carefully, you may find where. В Австралии кто-нибудь из вас искал? Where the Neptune is out of orb. Если посмотреть внимательно, можно найти там место, где Нептун будет вне орбиса. Look on the uh, east coast of Australia. Смотрите на восточное побережье Австралии. Мельбурн в орбите с Нептуном, я думаю, Сидней. Сидней is uh, 8 degrees 25 from uh, the Neptune line, so it's out of orb. В Сидней уже вне орбиса, 8.25 там от э, линии Нептуна. So Neptune What would... about crossings there? Now we need to check the crossing. И сейчас нам нужно см- проверить, какие пересечения. И кого? Sun and Moon. Sun on IC and Moon on the ascendant. So Sydney is 33 degrees and 52 south. Сидней 33 градуса, 52 минуты с южной широты. So there's one crossing, it's the sun and moon. Sun I see and the moon ascending, what you said. Да, а, это единственное пересечение. Солнца на Ице и Луна на Асценденте. Not bad. Да, хорошо. Но Мельбурн уже слишком близко к линии Нептуна. What What do you think about this island in the uh, Pacific? Guam is it? Guam. Well. Как вы думаете насчет Острова в Тихом океане под названием Гуам, через который точно проходит линия Венеры на ИЦ. Нептун is closed now. I checking to see if it's closed. Венера на ИЦ. Проверяли, да, вы? Guam. There is some kind of crossing there. Кро- crossing Урана какой? Uh, there is a crossing of Uranus on the and Mercury on the same latitude. Uranus and Mercury. Mm-hmm. And Neptune on MC crossing with Venus on their ascendant. Neptune and Venus. Mm -hmm. Well, that's probably good for romantic hour there. Но хорошо для романтических, для романтического отпуска, наверное. Для романтического отпуска тоже годится это. Did anybody look at the sun descendant line? Кто-нибудь на солнце десцендент смотрел линию? Да. Yes. Did anybody find a place? Какое-нибудь место нашли по этой линии? Yes, we've got we've got Morocco. No, это вот сам Сэм. Здесь можно уйти от этой линии Урана в Марокко, просто Яроват, а уйти немного правее. Будет тоже, может быть, Марокко. And if we wouldn't, wouldn't choose Rabat in Morocco, but some other town, we will avoid Uranus and Did anybody find... look at South Africa? А в Южной Африке смотрел кто-нибудь? What is there? Jupiter? The sun descendant line. Sun descendant? this one. Oh, I'm looking for a miracle. <laughs> it's not on this map, but it's right at the tip where the sun line crosses right on the bottom part of South Africa. Uh. Yeah. This place is called Port Elizabeth. А, это место не нанесено у нас на карту, но как раз там, где линия Солнца на Десценденте пересекает э, Южную Африку, э, порт Элизабет находится. На той же широте, что и Сидней. То есть, как мы помним, там будет э, пересечение Сидней was to pretend Pluto, no? Was it not moon and... И там будет пересечение Солнца и Луны, да? Угу. Так что вот еще одно место для нее. Johannesburg is also five degrees off to the sun descendant line. И Аганесбург тоже э, в пятиградусном орбите от этой линии. Так что куда идет? What about crossing in Johannesburg? 26 degrees is the crossing. There's no crossings at Johannesburg. И нету никаких пересечений на широте Иоганнесбурга. This seems to be about the only possibility. When you go further along this sun line, you come to the Pluto Icy. И это, похоже, единственная возможность вдоль этой линии, потому что дальше уже там Плутон на ЭЦ начинает действовать. И Южная Африка, пожалуй, лучшее место вдоль этой линии. And uh, did anybody look at the Jupiter descendant line? А кто-нибудь линию Юпитер на десценденции исследовал? Какие места? This also goes through Africa. Тоже хорошо в Африке, да? Танзания. It's very near to the Saturn line and Mars line. Но это довольно близко к линиям Сатурна и Марса. So looking to the east of the Jupiter line is not good. Так что на восток от линии Юпитера нехорошо уже. So you could only look for locations west of the Jupiter. Мы должны выбирать Э, в таком случае места к западу от линии Юпитер на Десценденте? Бурунди. Какое-нибудь место в Африке мы, наверное, сможем Now, what I didn't tell you yesterday, she may say she's not very Но ну, э, мы говорили вчера уже о том, что она не особо стремилась искать партнера в Африке, особенно в Центральной <laughs> Африке. Now, what you could do in this circumstance Что э, делать вам в таких обстоятельствах? is that you decide to buy a talisman from near to where this Jupiter descendant line is. А, Вполне возможно предложить ей талисман э, из районов, э, пр- близко лежащих к линии ее Юпитера на десценденте. And if she was to carry this talisman around with her, И если она будет этот талисман носить с собой, then she would be a, a, attract a partner. то она привлечет партнера. Так что... So she could buy a souvenir or something special from Танзания. <laughs> Так что э, какой-нибудь сувенир, статуэтку из Танзании или что-нибудь на этом в этом духе она вполне может себе приобрести, чтобы привлечь удачу и партнера. М? <laughs> Без woman she needs to choose herself. Mm-hmm. Да, лучше самой. So has anybody got other locations that we've not mentioned? У кого-нибудь есть эм, какие-нибудь места найденные, о которых мы еще не упоминали? Doesn't matter if you think it's Wrong, э, даже если вы думаете, что вы неправильно что-то нашли, неважно, скажите, мы посмотрим. Мы все равно от этого, на этом можем научиться. What about Malta? Sorry? What about Valletta, Malta? Malta. Мальта, Средиземное море. Лавалетта, столица. Какой, какая линия там? Юпитер на десценденте? Да. Так там Сатурн близко и Плутон близко. То есть Мальта это остров под, под Сицилией. Exactly а, Линия Юпитера на десценденте проходит, я нашла, проходит прямо по ней. Э, Дэвид сейчас проверяет, не в орбите ли э, линии Марса Сатурна. Похоже, что близко. Марс всего в трех градусах. And the Saturn is six degrees away. а Сатурн в шести градусах. And the Pluto is also six degrees И away. Плутон в шести градусах. Pluto IC. Слишком мафиозно. So what would you think with Jupiter descendant, Mars ascendant, Saturn descendant and Pluto IC? Как вы думаете, какое это сочетание? Юпитер на десценденте, Сатурн на десценденте, Плутон на ИЦ и Марс на... Марс, где он там у нас? На асценденте. Хорошее это место для отношений. It would be the mafia boss, probably. <laughs> But with the Mars and Saturn, she's probably going to find a, a, quite a few problems involved in relationships. Но с Марсом и Сатурном можно смело ожидать каких-то проблем в этих отношениях. Maybe she will meet people. Может быть, она будет встречаться действительно с людьми. It could be that they're already committed or married. Но эти люди будут или уже обручены, или уже женаты, или что-то какие-то препятствия там. So it's not a place I could recommend for так что для долговременных отношений это место я бы не рекомендовал. So even if you see a Jupiter line or Venus line passing exactly through a location. Даже если мы видим линию Юпитера и Венеры, проходящие прямо по какому-то месту. Все равно нужно проверять, нет ли других мест, а, а, других линий а, вокруг, которые не так уж хороши. Если мы обнаруживаем линии Марса или Сатурна неподалеку, то лучше их избегать, если это возможно. But that was interesting to show where a line goes exactly for a location, but we couldn't really consider it. И это был интересный пример, потому что действительно линия проходит прямо по, как, по месту, а мы не можем его рекомендовать. Any other places? Еще какие-нибудь другие места? What about Paris? Paris. Paris. Sorry, did you say Paris? Paris, Paris in France. France. Okay, I'm not going to make a comment about this one. I want everybody else to look at Paris Я сейчас не буду комментировать, я хочу, чтобы все нашли Париж. and tell me if you think it's good or not good for И partnership. я хочу услышать от вас, хорошее ли это место для партнерских отношений или нет. Париж, столица Франции. Mars and Pluto are close. Pluto is, uh, I see. Pluto I see is close. Yes, the Mars is closest. The Mars, Mars on the ascendant. Yes. Угу. И Марс на асценденте там тоже близко. The Saturn is also within our И Сатурн тоже в орбите. five degrees. В 5, в пяти градусах. И and the crossing Neptune on its Uh, with Jupiter. wait a minute, I can tell the crossing. Нептун на МЦ вы говорите или ИЦ? Где Нептун там? uh, Neptune on MC with Jupiter. Correct. Ascendant. Yes. Romantic, dangerous, and the obstacles. Huh? Romantic, yeah, dangerous, dangerous, yeah, dangerous, and a lot of obstacles with mm. Saturn. Definitely. She's also got another crossing Paris. Which one? With Mars ascendant and Pluto icy. It's where the two, where the Mars and the Pluto lines. Yes. Yeah. Yes, they the same, the line yeah. latitude for Paris. Yeah. Using one degree. Uh-huh. said. Put your relationship with a drug dealer, probably. Neptune the crossing. They're asking in reality which, what was her choice? Where did she go? she didn't get this, it's just a made-up map. Made up. It's just for an exercise. They think it's a real happened, What happened is that uh, I ordered this map for somebody and the time of birth was wrong. Oh. So I had to get a new map for the person, but I don't throw the map away. You need to invent an image and yes, a story. Yes, it's just a story. so <laughs> I, I, chose this map because it gives me an example. Uh-huh. So has anybody come to a conclusion? Ну, кто-нибудь готов изложить заключение? Кто, кто рекомендует Париж? No. Все говорят нет, да? Ну. Все согласны. Ну там не только Плутон, там еще Нептун пересекается. И Марс с Плутоном пересекается тоже. Так нету к Юпитеру. picture that came to my mind is that she could probably find a partner who's very aggressive. А, мне приходит в голову, говорит Дэвид, что, может быть, она найдет э, партнера, который будет очень агрессивным. Потому что Марс и Плутон, э, линии Марса и Плутона очень близко. And with the Saturn involved, there's also difficulties involved. Сатурном в Орбисе э, тоже можно предполагать, что сложные будут отношения. А может, она в таком и нуждается? Maybe she needs that. может быть. Натальный гороскоп надо смотреть. Есть еще предложение э, выбрать ей, допустим, морской круиз, маршрут которого проходил бы по оптимальным точкам Uh, another proposal is to choose the cruise for her. The cruise. cruise. Yeah the cruise through the oceans. Just a long cruise. Just along the line. Mm. Any more, any more suggestions? Еще какие-нибудь предложения? Anybody along the first row here? В этом первом, за этой партой есть у вас какие-то предложения еще? We've very little from them. Madagascar probably south of Madagascar. With the Jupiter. Jupiter, Yeah, but yeah. the Mars and Saturn. Mars and is also Saturn are there. close, but they, they are always close to this line. So probably we... Сатурн и Марс все-таки близко-то. Близко там, сколько? How, how many, um, How many degrees are set? which one? Eight? Eight. No, here in Madagascar, how many degrees are Saturn from Jupiter? Oh, in, okay, I will measure. Если она будет дрейфовать на плоту по линии Юпитера, то можно кого-нибудь. 6-7 градусов там, да. А, Определенно. И будет довольна. Um, so, that's it. Okay, now you're going to ask me Э, Итак, вы наверняка спросите меня, что, что же выбрала эта женщина, что, на что же она решилась. Но, к сожалению, я вас вынуждена разочаровать. Э, this, this is a map of a person that doesn't exist. Это гороскоп человека, который не, которого не существует. What happened is that somebody ordered an astrophotography map from me. А, дело было просто в том, что э, у меня был заказан гороскоп а картографический распечатка такая. И когда я получила распечатку, оказалось, что там произошла ошибка, и сделали распечатку неправильно. So так что мне пришлось заказывать для реального человека заново. Но я никогда не выбрасываю ошибочные гороскопы, всегда использую их для примеров, потому что это очень удобно.